Egun hun ene egunko iritzien izena da biodibertsitate naturala, biodibertsitate kultuala. Mendebaldeko filosofian izadia edo natua eta kultura bi kontrako kontseptiak bezala aurkeztuktia. Alde batetik natua edo izadia gue ondai biologikoa bezala kontsideatuk da eta alde bateta, eta kultua gue ondari tradizionala edo gizarten kostumak gui transmititu izantienak ikusikta. Betidanik anthropologia e, bi kontzeptu hoi behesik izan zia. Bena ekologikoki, uh, eh, erran nahi dit, ekologiak zientzia bezala agerazi du ez zela egiazko izadik edo natuik existitzen. Deitzen dugun natua, interakzio edo son bat da, emazte gizon gizartekin, beste espeziekin, bai gue kabaliak kiela. nula gizakia han justen, pentsatu izan du natuen gainetik dela. Natuen partegia eta gus senki lotukia kultuai. Waiko antropologuak hortan dia, Claude Lévi-Strauss edo holako esentialistak emeki meki utziz. Bon, oai arte ez dakit untsa jarraikitzen naizien Bena, importantena oai eranen, deiziedana da gue biodiversitatia, nahi bali madugu saindu, egin behar dugu bai hizkuntza kultua lura lanta eta kabale maila denak kontutan hartzen. Lura, izadia eta kultua bateko aktia. Hizkuntza lai sumait, ohartu dia, hizkuntza hanitztarsuna bermatuk den, ungu jamenien biodibertsitate abeatxa edieiten dela. Aldiz, hizkuntz hanitztarsun probia den gunetan, lantai kabelen dibertsitatia muritza dela e. Hizkuntza, kultua bai eta izadia, bizia deitzen dugun txamponaen bialdiak tia.